Noma sako senke Kunyaro tiran karepe Dulu kalau aku buat lagu Mega semua kata ku merepe Dulu terpaksa berjengke Rasa rendah juga pendek Tapi aku dah biasa dengan orang kiri Karena aku mengecek Dulu masa aku sengke Kunyaro tiran karepe Dulu kalau aku buat lagu Mega semua kata ku merepe Dulu terpaksa berjengke kerana juga pendek Tak apa aku dah biasa dengan orang kiri kan aku mengecek yeah. Mimpi aku tinggi sangat aku tahu kau rasa medari Semua sembah berisyarat eh cakap lebih agar eh. Walau muka pecah aku yakin aku sampai ke Hollywood eh. Walau macam mana aku masih cuba anything that I could Walau cari macam mana aku tetap bersama Aku masih jadi orang mana dulu semua tak percaya Korang tak nak tengok proses Jumpa nak kek dan ditanya Dia rasa membuat lupa Bila jadi baru dibicara Dulu masa aku sengkit Punya roti dan kerepe. Dulu kalau aku buat lagu Mereka semua kata aku merepek Dulu terpaksa pecengkit Rasa rendah juga pendek Tak apa aku dah biasa dengan orang kiri Kan aku mengerti kecil Dulu masa aku sengkit Punya roti dan kerepek Tunggu kalau aku buat lagu mega Semua kata ku merepek Dulu pasal berjengkit Rasa rendah juga pendek Tak apa aku dah biasa dengan orang kiri Kan aku mengecek yeah. Thanks sebab pandang rendah Aku suka tengok bila orang bercakap besar Sumpah kelakar Aku belajar orang tak salah Cuma tak sedar aku ni bijak Kalau sekarang dong lagi masa dah ada Lagi masa ada drip Macam sekarang tengah belanja fit Take a pic, snap Tiap hari rindu mama Ada perkara yang tak berubah Dengan masa ada hikmah Aku masih ingat Dengan masa aku singkir Kau yang reti dan keripik Dulu kalau aku buat lagu Mereka semua kata ku merepek Dulu terpaksa berjengkik Rasa rendah juga pendek Tak apa aku dah biasa dengan orang kiri kanan No no numai să cu senke Cu ea ratire pe, Y Nunca la va Como que no me că și No cate cu mărepe Nu No Serena la bende a se tenga en hora Quiere ganar mengecek yeah. Hey, soon I can know, yeah, the way